Nahi genizun txaila eh, libiduna zabaltu, edo libidun txaila zabaltu liseu han ebaia, xohitan, eh, badakizugu basen nafarroan egiten dela, euh, lapur dine bai, eta uh, hutsune bat, euh, ben euh, sibeuan, zuzun ikaslek uh, haituzkoan jarraikitzen zizien, uh, elebidun saila jarraikitzen zizien koleju latarte, eta geho bat zuzun hutsune bat, eta ordin bortxatuk zututzun uska jarraikitzen balin bazien, haituzkoan jarraikitzia, eta eguntutzen eh, behar zela koherentzia bat eh, lurraldetak zunaren unguian eh, eta Euskal Herriko hiu lurraldetan liseuan e, be, elhebidun saila proposatu behar zela edu izikusun. Eta desmartza egin ikizan duzu hezkunde nazionalian lehenik pentsatzen dite. Bai, eta ramardizue, uh, eh, uskain erakukunde publikoa enganike eh, be, lagungua yuken dugula. Geo nazionala enganik, eh, guk galtegiten guntian uen zioni guziak ez ditzugu haleike yuken. yuken lauen, uh, elebidun idekitzeko, baina ez guk atxarian galtegiten guntinak horro. Uh, ramardizue, gue uh, elebidun bat badila, uh, uskaz gain bi uh, beraz ikasgei ikenen behitutie gu ikaslek uh, historia geografia eta fisika kimika. Ordin batik etzi eh, hiuen eh, hizkuntza entako, ordin hizkuntza ipatzen dut alaik, bat duzu hizkuntza, bena ebai eh, hizkuntzaz gain, kultura elantzen dizugu untxasko, uh, uskal ezagutu ditzen, uh, uskal istuia istu ja ea minibat eta geho, important edu bai ebai, uskal artistak ezagut ditzen, usu kantaiak ezagut entzitzie, bena ez zeltu bada arte plastikuan, margolaritzan, edo zizelkaritzan haidean artistak. Ordin, minibat ikusten, ikuspegi zabal baten emaitia duzugu erhelbu eta ike bat. Eta hori uh, eh, hizkuntzaz gain batiketzi eguen bat eh, historia geografian uskaz eta eh, beste eguen bat kurtso fizikan eta beste bat TP deitzen dian uh, Ordien horrotat, uste dit, eh, zazpiuen uskaza? Bai, zazpiuen uskaz ikaslentako, xele txailian izan egin ikaslentako. Eta ordien erramertiz, bai, iakasliake bat diela, horiek berri izan diela eh, formatu? Uh, bai, ordin uh, handeia, fisika, kimikako jakasliak jadanik bazizun uh, uh, hunarpena, nuskaz jakasteko uh, gehi zuzun eta espalini igantzizun habilitazioen ehoi eta historia geografia entako, Elizondo jauna dukez jakasle, eta be, haik be uh, hobetzeko, gehi eskolan kurtsuak hartutitzu urte batez, sekulako indarra egin dizu, eta uh, be, kurtsuak ordin ditzu, setemetik hat uh, uskaz. Eta ni hank uh, be, ez dit gaiza behezik egin, jarraikian nik uh, konkurtsua egan izun kolegio eta ta ordin nik gaitartzen hoi banizun. Baginik ez beste ikasgai zumait uh, eh, uskaz uh, eh, jakasteko, edo jakasle sumait uskaz jakasteko gai eliatekinak uh, eh, bagintik ez zue. Bena bon, emek emek bat ibibuz bagutzu, badakizugu uh, lehen mailatik eta kolegiulat uh, ikasleen uh, heina, euskaz jarraikitzen ikasleen heina amini bat apaltzen dela, geogota habo jaleike jarraikitzen dizie, uh, eh, barakizugue eh, kolegiotik eta liseula transizioni hortan ebeti galtzen dutugula ikasliak, eh, gu helbuia duzu, wala, emek emeki transizioni hoietan ez ikaslen galtzia eta jarraiki baten egitia terminala lat Tordin, uh, lehen urte bat entako ez gintitzen sobea harria zinahi. Horren importante dena erraitia duzu, uh, uh, txail hoi zabaltu dugula, jadanik ataratze eta argia kolegioan egiten denaen jarraikian. Eran ahibeita ataratzen eta argian, uh, gain, istoia eh, historia, geografia eta fizika egiten zira Euskaz, eta ordin gu jarraiki hortan kokatzen gututzu, eta guke ber uh, eh, ikasgeiak proposatuko ditzugu lehen urtetan piu.